السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Di antara keimanan penting terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Adalah mengimani takdir Allah tabaraka wa ta'ala Adalah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan bagian yang sangat penting sekali dari keimanan terhadap Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengimami mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala maka dia termasuk orang-orang yang beriman. Sebaliknya orang yang mengingkari takdir Allah tabaraka wa taala maka dia termasuk orang-orang kafir karena dia mengingkari salah satu dari rukun keimanan bahkan jemaah sekalian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman oleh malaikat Jibril alaihi salam. Beliau berkata, "Fa akhbirni 'anil iman." Kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau bersabda, "Antuk "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan hari akhir Serta engkau beriman terhadap takdir Baiknya dan buruknya Jemaah sekalian Cobalah perhatikan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kata Antuk Mina, hendaklah engkau beriman itu sebanyak dua kali ketika beliau menjelaskan kepada kita rukun iman yang enam tetapi ucapan Antuk Mina hanya beliau sebutkan dua kali di awal dan akhir Antuk Mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharri beliau sebut, sebutkan kalimat tu'mina engkau beriman kepada Allah kemudian di bagian akhir engkau beriman terhadap takdir Allah baiknya maupun buruknya padahal kalau beliau tidak menyebutkan tu'mina itu maknanya sudah dapat dipahami. Tapi mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyebutkan kembali? Jadi dari enam rukun tu'minah disebutkan hanya pertama dan yang terakhir. Maka dijelaskan para ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bagian akhir ingin memberi tekanan Mengapa beliau mengulang kembali ucapan tu'mina Hendaklah kamu beriman Ketika menyebutkan tentang keimanan terhadap takdir Kata para ulama Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah Ingin memberikan penekanan Akan pentingnya beriman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena beliau telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan wahyu Bahawa kelak akan datang orang-orang yang mengingkari takdir Sebagaimana dalam sabda beliau Sallallahu alaihi wasallam Al-Qadariyah Majusu hadihil ummah Kata beliau Akan datang nanti satu kaum yang disebut dengan Al-Qadariyah yaitu orang-orang yang mengingkari takdir maka kata beliau mereka itu adalah orang-orang majusinya umat ini kenapa dikatakan orang majusi jemaah sekalian karena orang-orang majusi itu meyakini ada dua pencipta selain Allah yaitu cahaya dan kegelapan kata mereka cahaya itu yang menciptakan kebaikan dan kegelapan yang menciptakan kejelekan itu keyakinan mereka keyakinan orang-orang majusi ada dua pencipta selain Allah nah Qadariyah ini mereka meyakini bahwa Makhluk yang menciptakan perbuatan mereka sendiri Allah tidak ada urusan Tidak ada campur tangan Makhluk itu bebas merdeka Tanpa ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau begitu Mereka mengimani pencipta banyak sekali. Kenapa? Karena setiap makhluk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Jadi mereka lebih parah sebetulnya daripada majusi. Majusi hanya mengimani dua pencipta selain Allah. Kalau mereka pada hakikatnya mengimani pencipta itu adalah setiap makhluk. Jadi sebanyak makhluk di muka bumi ini Semuanya adalah pencipta Bukan Allah yang menciptakan perbuatan mereka Walaupun mereka masih meyakini Makhluk itu pada asalnya ciptaan Allah Tetapi perbuatan makhluk Adalah Ciptaan diri mereka masing-masing Allah tidak punya campur tangan sedikit pun Kalau begitu mereka mengimani Pencipta itu adalah sebanyak makhluk di muka bumi ini dan di masa akhir para sahabat ketika sahabat-sahabat yang dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih kecil kemudian di masa akhir hidup mereka barulah muncul orang-orang yang mengingkari takdir ini lalu sampai beritanya kepada Ibnu Umar maka beliau pun berkata Fa idza laqita ika fa akhbirhum. Kalau kamu bertemu dengan mereka, maka kabarkan kepada mereka. Anni bari'um minhum wa annahum buraa uminni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Artinya kalian sudah bukan muslim. Kita enggak ada hubungan lagi. Kemudian beliau berkata, "Wallazi yahlifu 'abdihi Abdullah ibn Umar" لو أن لأحدهم مثل أهد ذهبا فأنفقه ما قبل minhu hatta حتى يؤمن بالقدر demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengannya andaikan seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu dia infakkan di jalan Allah maka Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala Jemaah sekalian Maka wajib bagi kita mengimani Segala sesuatunya Yang terjadi adalah takdir Allah Tidak ada satu pasir pun Sebutir pun Yang bergerak dan bergeser di muka bumi ini Kecuali itu adalah takdir Allah Tidak ada sehelai daun Atau satu ranting yang jatuh dari pohonnya kecuali itu takdir Allah tabaraka wa taala. Tidak ada angin yang berhembus dan gerakan sedikit apapun, sekecil apapun kecuali itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk rukun keimanan. Barang siapa tidak mengimaninya, maka dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kebaikannya maupun keburukannya. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, baiknya maupun buruknya, harus kita imani itu adalah takdir Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa "Watu'min bil qadari khairihi wa sharri." Dan engkau beriman kepada Allah, baiknya beriman kepada takdir Allah, baiknya maupun buruknya baiknya maupun buruknya kedua-duanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ulama menjelaskan di dalam mengimani takdir Allah ada empat perkara yang harus kita imani. Ada empat perkara penting yang harus kita yakini. Yang pertama adalah mengimani ilmu Allah. Artinya kita mengimani bahwa segala sesuatunya yang terjadi secara global maupun secara terperinci Allah subhanahu wa ta'ala telah memiliki ilmunya secara global maupun secara terperinci Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya ini yang pertama kemudian yang kedua kemudian mengimani bahawa segala sesuatunya telah Allah catat telah Allah tulis segala sesuatunya yang terjadi telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini atau di alam ini pada hakikatnya hanyalah merealisasikan apa yang sudah ditulis dan dua perkara ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard?" Tidakkah kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui segala yang ada di langit maupun di bumi? Inna dzalika fi kitabin. Sesungguhnya segala sesuatunya itu telah tercatat dalam sebuah kitab Yaitu kitab yang disebut dengan Al-Lawhul Mahfud Kitab yang terjaga Inna dhalika ala Allah yasir Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Katab Allah maqadir al khalaik, qabla an yakhluq as-samawati wal ard bi 50 alf sanaatin. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini telah Allah tulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sebelum langit dan bumi diciptakan terus telah Allah tulis semuanya kemudian di dalam sunan Abi Dawud dan Tirmidhi sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya Ya bunayya inna kalan tajida ta'ma haqiqatil iman wahai anakku sesungguhnya engkau tidak bisa mengecap manisnya hakikat keimanan jadi ini nasihat seorang ayah kepada anaknya engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman hatta ta'lam sampai engkau mengetahui dan meyakini annama asabaka lam yakun liyukhti'aka bahwasannya apa yang telah ditetapkan untuk menimpamu tidak akan meleset darimu kalau Allah sudah tulis enggak akan meleset dari kita wa annama akhta'aka lam yakun liyusibaka Demikian sebaliknya Yang Allah tulis tidak akan mengenaimu Maka Pasti tidak akan mengenaimu Ini jemaah sekalian harus kita yakini Yang sudah Allah tulis Akan terjadi bagi kita Yang tidak Allah tulis tidak mungkin terjadi bagi kita Makanya Orang kalau beriman kepada takdir Allah Di antara pengaruh baiknya terhadap jiwanya adalah dia semakin tenang menghadapi hidup ini. Apa yang perlu disusahkan? Semuanya sudah Allah tulis. Apa yang perlu kita khawatirkan? Semuanya Allah tulis. Akan semakin tenang hidupnya. Karena dia yakin segala sesuatunya telah Allah tetapkan. Maka dia pun semakin kuat di dalam bersandar kepada Allah dan kelak apabila dia melakukan satu usaha kemudian berhasil dia tidak kemudian bangga diri dia tidak kemudian menyombongkan diri karena pada hakikatnya itu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kata Ubadah bin Samit kepada anaknya Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna awwala ma Allah al-qalam Sesungguhnya yang pertama Allah ciptakan untuk menulis adalah pena Faqal Faqala lahu Maka Allah mengatakan kepadanya Uktub, tulislah Allah berkata kepada pena, tulislah Maka pena itu berkata Rabbi wa mada aktub Wahai Rabku Apa yang harus aku tulis Maka kata Allah Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat kemudian beliau berkata ya bani inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala ghairi hadza falaysa minni wahai anakku sesungguhnya aku telah mendengarkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mati tanpa mengimani takdir ini maka dia bukan bagian dari golonganku. Iya. Jemaah sekalian di sini ada faedah bahwasannya yang pertama Allah ciptakan disebutkan dalam hadis ini adalah pena. Tetapi dijelaskan para ulama yang dimaksudkan awal di sini adalah yang pertama diciptakan untuk menulis Kenapa demikian? Karena sebelum pena diciptakan sudah ada makhluk lain. Sudah ada makhluk lain yaitu di antaranya arsh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana juga dalam riwayat muslim katab Allahu maqadir al-khalaik qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi khamsina al-fasanatin wa kana arshuhu alal ma dalam riwayat muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun dan ketika itu arsnya sudah berada di atas air jadi kalau kita gabungkan hadis-hadis tentang ars maka ars itu ada di atas air di atas langit yang ketujuh jadi di antara langit dan ketujuh itu ada air ada lautan besar di atasnya arsh Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ini adalah diantara tanda keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala air lautan yang besar ada di atas seluruh makhluk di atas seluruh makhluk yaitu di atas langit yang ketujuh di atasnya lah arsh Allah tabaraka wa ta'ala Jadi hadis ini menunjukkan arsh itu sudah ada sebelum pena diciptakan. Baik. Ini yang kedua jamaah sekalian, mengimani segala sesuatunya telah Allah tulis, telah Allah catat. Segala sesuatunya, baiknya maupun buruknya, sudah dicatat. Kemudian yang ketiga, mengimani Bahawa segala sesuatunya yang terjadi adalah dengan kehendak Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ma syaallahu kana wa man lam yasha' lam yakun apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi karena Allah Maha Kuasa tidak mungkin sesuatu terjadi di bawah kekuasaannya Tanpa izinnya Inilah bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk Kalau makhluk dia berkuasa di satu negeri misalkan Pada kenyataannya Penduduk negeri itu melakukan hal-hal Tanpa izinnya Tetapi di bawah kekuasaan Allah itu tidak mungkin terjadi Seluruh makhluk di bawah kekuasaan Allah. Tidak mungkin terjadi apa yang ada di bawah kekuasaannya tanpa kehendaknya. Oleh karenanya Allah menegaskan wa yaf'alu Allahu ma yasha dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat ke-27. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita pahami dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada makhluk kehendak jadi makhluk itu juga Allah anugerahkan kemampuan untuk berkehendak dan kemampuan berkeinginan serta memilih makanya di sini ada satu golongan sesat yang disebut dengan golongan Al-Jabriyah. Apa kesesatan mereka jamaah sekalian? Mereka itu mengimani makhluk itu nggak punya keinginan apa-apa. Makhluk itu hanya seperti wayang. Semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikan dari kelompok yang pertama tadi. Yang pertama tadi mengingkari takdir. bahawa segala sesuatunya makhluk yang melakukan Allah tidak turut campur sesuai dengan kehendak makhluk kata mereka yang kedua sebaliknya mereka mengingkari makhluk punya kehendak padahal di dalam banyak ayat dan dalam kenyataan kita dapat menyaksikan hal ini contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa'tu harthakum anna syi'tum Datangilah tempat bercocok tanam kalian maksudnya istri-istri kalian dari arah mana saja kalian kehendaki maksudnya dari arah mana saja dari depan maupun dari belakang tetapi tetap digauli di kemaluan depannya bukan dari belakangnya iya Maka kata Allah Datangilah istri-istri kalian Sesuai kehendak kalian Maka Allah menetapkan di sini Makhluk punya kehendak Ya Dan dalam kenyataannya Kita pun bisa membedakan Mana kejadian Yang sesuai kehendak kita Dan mana yang bukan kehendak kita Ya Kita bangun tidur Memilih datang ke masjid itu termasuk kehendak kita. Kita gemetar karena kedinginan, itu bukan kehendak kita. Jadi kita bisa bedakan. Yang ini kehendak kita, yang itu bukan kehendak kita. Ya. Jadi berdasarkan dalil dan berdasarkan kenyataan kita dapat memahami manusia itu Allah anugerahkan kehendak. Tapi satu hal yang perlu kita yakini jamaah sekalian, kehendak kita tidak mungkin terjadi kecuali Allah menghendaki. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kemudian akan terjadi apa yang kalian kehendaki tersebut kecuali apabila Allah rabbul alamin menghendaki. Jadi manusia punya kehendak namun kehendaknya tidak mungkin terlaksana kecuali apabila Allah juga menghendaki. Baik. Ini yang ketiga yang harus kita imani. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, mengimani bahwasannya segala sesuatunya adalah ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan makhluk itu juga ciptaan Allah. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Perbuatan kita Juga ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Allahu khaliku kulli syai'in Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat ke-12 Allah yang menciptakan segala sesuatu Dan di dalam surat As-Sofat ayat ke-96 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan wallahu khalaqakum wama ta'malun dan Allah yang menciptakan kalian serta perbuatan yang kalian kerjakan jadi jemaah sekalian dua-duanya Allah yang menciptakan kita Allah yang menciptakan zat kita dan sifat-sifat kita serta perbuatan-perbuatan kita semuanya ciptaan Allah namun sekali lagi itu tidak menafikan adanya kehendak makhluk. Makhluk juga punya kehendak yang Allah berikan kepadanya kemampuan itu. Ini enggak enggak usah dipertentangkan. Iya, enggak usah dipertentangkan. Makhluk Allah berikan kemampuan untuk memilih. Makanya Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman silahkan beriman Siapa yang ingin kafir silahkan kafir Jadi itu tidak bertentangan Allah yang menciptakan segala sesuatunya Termasuk kita dan amalan kita Dan Allah juga memberikan kepada kita Kemampuan untuk melakukannya Dan kita tidak mungkin melakukannya Kecuali itu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Ya yeah. Jadi ini dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada orang-orang yang uh, berusaha melegalkan perbuatan dosa yang mereka kerjakan dengan beralasan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia melakukan satu perbuatan maksiat dan dia nggak mau disalahkan. Tidak mau pula bertobat. Kenapa? Itu kan sudah takdir Allah katanya. Nah, apakah betul ucapan seperti ini? Ucapannya betul. Tapi penempatannya yang salah. Ya. Sama dengan orang yang melakukan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada zina, yaitu hubungan sejenis. Hubungan sejenis itu dosanya lebih besar daripada zina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih." Siapa saja yang kalian temui melakukan hubungan seperti yang dilakukan kaumnya Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah keduanya. Sudah menikah ataupun belum menikah? itu hukumannya adalah hukuman mati. Beda kalau dengan zina. Kalau zina itu kalau sudah pernah menikah, hukumannya baru hukuman mati. Tapi kalau belum pernah menikah, tidak sampai hukuman mati. Kalau hubungan sejenis sudah menikah atau belum menikah, hukumannya adalah hukuman mati. Bahkan para sahabat sepakat. Para sahabat sepakat. Hukumannya adalah hukuman mati. hanya para sahabat berbeda pendapat. Sahabat berbeda pendapat. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar yang kita baca dalam sejarah, subhanallah, orang yang lembut, orang yang halus, orang yang gampang menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah. Tetapi jemaah sekalian, beliau dalam menegakkan hukum Allah adalah orang yang sangat kuat, lebih kuat daripada Umar Umar kalau kita baca dalam sejarah luar biasa. Orang yang kuat dan tegas. Tapi sebetulnya kalau kita teliti Abu Bakar dalam penegakan hukum Allah dia lebih kuat. Ketika beliau menjadi khalifah datang surat dari Khalid bin Walid yang beliau tugaskan untuk pergi berjihad. Surat itu berbunyi Khalid bin Walid menemukan di satu kampung laki-laki menikahi laki-laki maka apa hukuman yang harus diberikan kepadanya ini Khalid bin Walid minta fatwa maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis ketetapannya sebagai pemerintah dan juga ulama di masanya hukumannya adalah hukuman mati dengan cara dibakar ya dengan cara dibakar ini hukuman untuk pelaku hubungan sejenis di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kok tiba-tiba sekarang ada yang mengatakan hal itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu, yang harus dilindungi oleh negara subhanallah. Ini di masa para sahabat. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berpendapat Demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berpendapat seharusnya dilempar dari tempat yang paling tinggi kemudian disusul dengan batu. Persis seperti yang Allah lakukan terhadap kaum Nyalut. Kaum Nyalut itu negeri mereka diangkat sampai ke langit kemudian dibalik. Mereka pun berjatuhan lalu disusul dengan lemparan batu. Ini termasuk azab yang paling dahsyat yang pernah terjadi di muka bumi ini. Ya. Kok tiba-tiba ada yang minta dilegalkan? Ya, naudzubillah. Maka di antara mereka mengatakan itu kan sudah takdir Allah. Ya. Kenapa dipermasalahkan? Itu sudah takdir Allah. Maka jemaah sekalian, inilah orang-orang yang berusaha melegalkan perbuatan maksiat dengan alasan takdir. Iya. Betulkah itu takdir Allah? Jawabannya betul, enggak perlu kita ragu. Jangan kita ragu. Kalau kita ragu malah malah kita kafir. Ya. Ragu itu takdir Allah itu kafir kita. Karena takdir Allah adalah rukun iman. Enggak boleh ragu-ragu terhadap keimanan. Betul itu takdir Allah. Tetapi itu bukan alasan untuk membenarkan perbuatan dosa. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah anugerahkan kepada makhluk kemampuan untuk memilih. maka sebetulnya dia sendiri juga memilih jalan yang dia tempuh. Kenapa dia tidak memilih jalan yang benar, kemudian juga mengatakan itu juga takdir Allah. Padahal dalam perkara duniawi, ketika dia diberikan dua pilihan antara yang baik dan yang buruk, dia memilih yang baik. Kenapa dia nggak memilih yang buruk, kemudian mengatakan itu takdir Allah? Ya, katakanlah dia disuruh pilih dua buah mobil. Yang satunya mobil bagus, lancar di dalam perjalanan, yang satunya mobil jelek, rusak parah, nggak bisa jalan. Kira-kira yang mana dia pilih jamaah sekalian? Dia akan milih mobil yang bagus. Kenapa dia nggak milih mobil yang jelek kemudian mengatakan sudahlah ini sudah takdir Allah? Dia nggak akan melakukan itu. Kemudian Orang yang beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat apabila ada orang yang menzoliminya mencuri hartanya misalkan atau memukulnya kemudian mengatakan kepadanya kamu gak boleh marah ini sudah takdir Allah dia pasti gak terima iya kan orang yang beralasan takdir kemudian mau terus berbuat maksiat kalau dia dizolimi hartanya diambil atau dirinya dipukul kemudian dikatakan kepadanya kamu nggak boleh marah ini sudah takdir Allah dia nggak akan terima karena dia pun sebetulnya memahami manusia diberi kemampuan kemudian jemaah sekalian yang paling penting adalah takdir itu sirrun maktum rahasia yang tersembunyi Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kecuali setelah takdir itu terjadi. Jadi kita nggak pernah tahu apa takdir kita, apa yang akan terjadi pada diri kita beberapa detik yang akan datang. Kalau begitu nggak bisa kita mengatakan sudahlah saya lakukan dosa ini saja ini sudah takdir, karena kita nggak tahu. Jadi memang betul-betul dia punya kemampuan untuk memilih dan dia sengaja memilih jalan yang salah. Walaupun harus juga kita imani dia tidak mungkin mampu memilih jalan yang salah itu kecuali sudah kehendak Allah. Jadi tidak keluar dari kehendak Allah sedikit pun. Iya. Jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan sedikit bantahan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi seputar takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Apabila ada tanya jawab saya persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana Pak? Perbuatan baik. Iya. Baik. Jadi perbuatan ketekunan di masjid, sholat apa? Allah atau orang yang memang mengkondisikan seperti itu. Iya. Yang kedua, apakah ada dalilnya atau apa dalilnya bahwa doa itu dapat membatalkan. Iya. Baik. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya ketika seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala apakah itu sudah takdir Allah atau usaha orang tersebut? Ya sebetulnya kan sudah kita jawab tadi. Kedua-duanya. Dua-duanya tidak bisa dinafikan. Orang tersebut berusaha Yang sebelumnya dia punya kehendak Kemudian dia punya usaha Dan itu juga takdir Allah Dua-duanya Ini gak bisa dipertentangkan Gak bisa dipertentangkan Dua-duanya Allah berikan kepadanya kemampuan untuk Berkeinginan dan berusaha Untuk melakukan sesuai dengan Keinginan atau kehendaknya Dan juga tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Kalau kita mengingkari salah satunya, maka akan terjerumus dalam kesesatan dua kelompok yang kita sebutkan tadi. Yang pertama disebut dengan qadariyah. Qadariyah itu mengingkari takdir Allah. Artinya manusia yang 100% mengendalikan dirinya. Ya. Tidak ada campur tangan Allah sedikit pun. Itu namanya qadariyah. Makanya mereka mengimani pencipta itu sebanyak makhluk. Karena setiap makhluk menciptakan diri mereka sendiri dan perbuatan-perbuatan mereka. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Merekalah majusinya umat ini." Jadi ini termasuk kelompok sesat yang dulu sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sebaliknya, dia tidak mengimani yang kedua namanya kelompok Jabriyah dia tidak mengimani makhluk punya kehendak. Makhluk itu menurut mereka hanya seperti wayang yang digerakkan oleh sang dalang, enggak punya keinginan apa-apa. Iya. -apa. Yeah. Enggak punya kehendak apa-apa. Jadi, ini sudah kita jelaskan tadi, dua-duanya adalah salah. Maka dua-duanya harus kita imani. Allah berikan kepada makhluk kehendak dan kemampuan untuk merealisasikan kehendaknya Namun itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala Yang tercakup dalam empat perkara tadi Yaitu ilmu Kemudian catatan, Kehendak Dan penciptaan Ini empat hal Empat perkara yang harus kita imani Terkait dengan keimanan Terhadap takdir Allah ta'ala Baik, ini yang pertama Maaf yang kedua tadi tentang apa? doa baik itu hadisnya sahih bahwa doa bisa merubah takdir iya tetapi jamaah sekalian maksud doa merubah takdir itu adalah merubah takdir yang ada di catatan para malaikat bukan catatan yang ada di lauhul mahfudz bukan catatan yang ada di lauhul mahfud sebab ada takdir yang Allah catat di lauhul mahfud ada juga takdir yang catatannya ada di tangan para malaikat sebagaimana pada takdir tahunan setiap malam Lailatul Qadar Makanya disebut Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Itu bisa bermakna malam kemuliaan, bisa juga bermakna malam takdir. Al-Qadar artinya takdir Allah. Iya. Sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundhirin." fiha yufraku kullu amrin hakim Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Pada malam yang diberkahi Sesungguhnya kami memberikan peringatan Fiha yufraku kullu amrin hakim Pada malam tersebut Ditetapkan secara terperinci Setiap perkara Setiap kejadian Yang penuh dengan hikmah Surat Ad-Dukhan ayat keempat Jadi Malaikat Yang turun ke muka bumi pada Lailatul Qadar Allah tugaskan untuk merealisasikan atau menetapkan takdir selama satu tahun itu membawa catatan dari Allah Subhanahu wa taala maka dijelaskan para ulama catatan itulah maksudnya yang uh, dapat berubah adapun catatan yang ada di Allahul Mahfuz maka itu tidak berubah maka itu tidak berubah oleh karenanya dikatakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala pada hakikatnya takdir seseorang Allah tuliskan kemudian dia berdoa lalu takdir itu dirubah itu juga sudah Allah tulis jadi semuanya enggak keluar dari takdir Allah takdirnya Allah tuliskan demikian kemudian dia berdoa juga sudah Allah tuliskan Kemudian takdirnya dirubah sudah juga Allah tuliskan. Semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Al-Lauhul Mahfuz. Selama 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Iya. Yeah. Jadi pada hakikatnya dia berdoa itu juga sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Silakan. bisa dijelaskan dengan apa pembagian dari harga itu kan ada yang koria sama ini baik ini pertanyaan yang bagus tentang pembagian kehendak Allah. Ulama menjelaskan kehendak Allah itu ada dua macam. Kehendak Allah kauniyah dan kehendak Allah syar'iyah. Itu yang itu maksudnya. Ya. Yeah. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah kehendak Allah kauniyah. Segala sesuatunya Allah kehendaki secara kauniyah. Termasuk adanya orang-orang kafir. Itu kehendak Allah secara kauniyah. Perbuatan-perbuatan mereka juga mereka melakukan kekufuran, mereka melakukan berbagai macam dosa, itu kehendak Allah kauniyah. Tetapi Allah tidak menghendakinya secara syariat Maka Kalau kita meneliti Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Dua hal ini menjadi kesimpulan terkait kehendak Allah Allah memiliki kehendak kauniyah Dan memiliki kehendak syariat Iya Makanya tadi sudah kita bahas Tidak boleh Seseorang itu beralasan dengan takdir untuk melegalkan perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Karena secara syariat Allah tidak menghendaki. Secara kauniyah Allah menghendaki, secara syariat Allah tidak menghendaki. Jadi enggak bisa dia beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh contoh lain Allah secara kauniyah menghendaki adanya perpecahan baik perpecahan manusia secara umum maupun perpecahan umat Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasataftariqu ummati ala 73 firqah umatku akan terpecah menjadi 73 golongan itu wahyu yang beliau terima dari Allah berarti Allah sudah menghendakinya tapi kenapa Allah memerintahkan kita bersatu Waqtasimu bihablillahi jami'an Wala tafarraku Dan berpegang teguhlah kalian semuanya Dengan tali agama Allah yang satu Wala tafarraku Dan jangan kalian berpecah belah Ini kalau kita lihat mestinya bertentangan Iya kan? Allah mengabarkan akan terjadi perpecahan Karena itu sudah kehendaknya Tetapi di sisi lain Allah perintahkan bersatu kalau secara sekilas saya akan bertentangan Sebenarnya tidak Karena perpecahan itu adalah kehendak Allah kauniyah Dan persatuan adalah kehendak Allah syariat Kehendak Allah kauniyah itu pasti terjadi Itu bedanya Dan kehendak Allah syariat bisa terjadi bisa jadi tidak Kehendak Allah kauniyah itu berlaku umum Mencakup orang mukmin dan orang kafir Sedangkan kehendak Allah syariat Khusus bagi orang yang beriman Yang mengamalkannya Itulah perbedaan Antara kehendak Allah kauniyah Dan kehendak Allah syariat Memahami pembagian ini Juga Bermanfaat Agar kita tidak terperangkap dalam pemikiran Orang-orang yang mau Melegalkan perbuatan maksiat Dengan alasan takdir Padahal Padahal secara syariat Allah tidak menghendakinya. Berkali demikian, wallahu alam. Ya. baik Baik. Ya. Itu ucapan yang benar. Wa ma bikum min ni'matin fa Allah. Apapun nikmat yang menimpa kalian itu datangnya dari Allah. Segala kebaikan-kebaikan datangnya dari Allah. Adapun kejelekan, keburukan dan musibah itu datangnya dari kalian. Jemaah sekalian, maksud ucapan ini adalah segala kebaikan adalah takdir Allah sama juga dengan kejelekan dan keburukan adalah takdir Allah tapi dikata, kenapa dikatakan dari kalian maksudnya kalian adalah penyebabnya bukan kalian yang menakdirkan sama dengan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah apabila ada yang salah maka itu dari diriku dan dari setan. Maksudnya, aku yang penyebabnya dan setan yang menyebabkan. Sedangkan yang menakdirkan adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iya. Jadi, itu maksudnya. Bukan kita yang menakdirkan kejelekan tersebut, bukan setan yang menciptakan kejelekan tersebut, melainkan dia adalah sebab munculnya berbagai macam kejelekan. Dan Allah dialah yang menciptakan sebab dan dialah yang menciptakan akibatnya. Ya. Kenapa harus dikatakan demikian jemaah sekalian? Sebagai adab kita kepada Allah. Adab kita kepada Allah. Allah yang menciptakan kejelekan. Namun janganlah kejelekan itu kita sandarkan kepada Allah. Ya. Enggak boleh kita katakan Allah berbuat jelek yang berbuat jelek adalah kita bukan Allah ya. kenapa? karena itu adab kita kepada Allah sebab pada hakikatnya juga kejelekan yang Allah ciptakan Allah tidak menghendakinya secara zatnya melainkan yang Allah kehendaki adalah hikmah yang terkandung padanya iya contohnya Allah menciptakan kekufuran menciptakan setan maka pada hakikatnya yang Allah kehendaki secara hakiki bukanlah kekufuran itu secara zatnya melainkan hikmah dibalik kekufuran tersebut kalau ada kekufuran apa hikmahnya zaman sekalian adanya jihad itu yang Allah inginkan secara syariat. Kalau ada orang-orang kafir, ada jihad di jalan Allah. Ada dakwah kepada Islam. Kalau enggak ada orang kafir, siapa yang mau kita perangi di jalan Allah? Siapa yang mau kita dakwahi untuk masuk Islam? Semuanya sudah muslim. Iya. Jadi itu hikmah yang Allah inginkan. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Zahara al-fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia maksudnya karena dosa-dosa mereka jadi mereka lah penyebabnya untuk apa jemaah sekalian Allah ciptakan musibah itu untuk apa? Allah jelaskan kepada kita bukan karena musibah itu sendiri melainkan liyudhiqahum ba'dallazi amilu hikmah di balik di balik musibah itu agar Allah menjadikan mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan kemudian hikmah yang lain apa yang Allah inginkan la'allahum yarji'un agar mereka kembali bertobat ya yeah. Jadi Allah menciptakan kejelekan pada hakikatnya bukan karena kejelekan itu sendiri, melainkan kebaikan yang terkandung padanya. Dan ini juga terjadi pada manusia. Contohnya, kadang manusia itu harus merelakan tangannya dipotong. Kenapa? Kalau nggak dipotong penyakitnya menyebar. Apakah dia ingin potong tangan atau pingin penyakitnya supaya tidak menyebar? Ini dua hal berbeda. Sebetulnya dia nggak pingin potong tangan, tapi harus dia lakukan. Yang dia inginkan agar penyakitnya tidak menyebar, walaupun dia tidak ingin potong tangan. Iya. Jadi ini pun terjadi pada makhluk melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak inginkan, melainkan ada hal di balik itu yang dia inginkan, yaitu kesembuhan. Ya, barangkali gambarannya seperti itu. Wallahu alam. Ya. Silakan Pak. Kualitas ini sendiri keluar dari topik. Kami sudah mendengar penjelasan bahwa di akhir zaman nanti akan tetap satu makhluk yaitu Yajud dan Majud. Di mana mereka sifatnya sangat logis dan perusak dan jumlahnya sangat banyak. Maka tidak salah satu manusia 100 Yajud berbeda. Apakah ada penjelasan hadis nanti mereka munculnya dari mana Ustaz? Dan kaitannya sama dajjal itu apa? Memperdasar. Ya. Sependek yang saya ketahui tidak ada uh, kepastian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana posisinya mereka muncul. Ya. Yeah <clears throat> tidak ada penyebutan tempat pastinya di mana ya. wallahu alam ya. dan kemunculan mereka setelah dajjal mati ya setelah kematian dajjal barulah muncul ya'juj dan ma'juj <clears throat> dan ketika itu tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang bisa melawan mereka termasuk umat Islam tidak bisa melawan Ya'juj dan Ma'juj. Luar biasa dahsyat kekuatan mereka. Ya. Maka Allah perintahkan Nabi Isa alaihi salam untuk membawa kaum muslimin berlindung di Bukit Tur. Kenapa? Karena enggak mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Enggak mampu. Itu kenyataan. Kalau enggak mampu, enggak boleh berjihad. Haram hukumnya berjihad kalau enggak mampu. Ya, maksudnya berjihad menyerang duluan, beda kalau membela diri. Ya. Ini termasuk syarat jihad. Makanya Allah perintahkan kepada kita wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi orang kafir itu yang kamu sanggupi dari kekuatan. Ya. Ini baru bermodal bom rakitan ya. melawan tank. Ya. Modalnya batu melawan apa? senjata otomatis kemudian dibanggakan lagi anak-anak kecil yang mati ditembak tentara Yahudi dibanggakan diupload di media sosial apa maksudnya ini anak kecil pegang batu melawan tentara Yahudi dengan senjata otomatis kemudian ditembak mati diupload di media sosial apa maksudnya ini ini untuk menghinakan kaum muslimin atau apa maksudnya ini hina namanya ya harusnya menyiapkan kekuatan Nah, itu sebagai tambahan faedah saja, Pak. Ya. Jadi, kesimpulannya saya belum mengetahui satu hadis yang menjelaskan tepat di mananya Ya'juj dan Ma'juj itu muncul. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. uh, ada seseorang yang menderita suatu penyakit yang sudah diagnosis oleh seorang dokter uh, karena umurnya tidak terlalu panjang. Uh, bagaimana jika dia baiknya? Apakah dia meminta memohon kepada Allah untuk kesembuhan atau berpasrah? Ya. Apabila dokter sudah menetapkan orangnya tidak akan berumur panjang, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, harus diyakini itu semuanya perkiraan, bukan kepastian. Iya, sama sekali bukan kepastian. Sama dengan perkiraan cuaca. Itu cuma perkiraan karena melihat tanda-tanda. Tetapi itu sedikit pun tidak boleh untuk diyakini sebagai kepastian bahwa dia nggak lama lagi akan mati. Nggak boleh. Kenapa? Karena kematian seseorang termasuk perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib tersebut. Kullu ya'lamu man fis samai wal ardil ghaiba illallah. Katakan. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama, enggak boleh diyakini itu pasti terjadi. Hanya diyakini itu adalah kemungkinan terjadi. Namun enggak boleh diyakini sebagai satu kepastian. Karena pada kenyataannya juga kita banyak mendengarkan dokter sudah ponis gak lama lagi mati ternyata dokternya duluan mati ya beliaunya masih hidup lama ya kemudian yang kedua apakah masih boleh dia berusaha untuk sembuh jawabannya boleh boleh dia berusaha untuk sembuh semampunya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan ibadallah tadawu fa Allah ma anzala da'an illa wada'u lahu syifa' Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah meletakkan baginya obatnya juga. Ya. Sampai kapan? Ya sampai sudah nggak mampu sama sekali, sampai sudah mati. Kita mendengarkan atau melaksanakan apa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Kalau memang masih mampu untuk melakukannya, ya, Untuk mengusahakannya ada obat yang kata dokter ini masih mungkin, maka itu kita usahakan. Ya. Dan tetap yang paling utama adalah berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh putus. Enggak boleh putus harapan. Ya, kalau kita de demi me mendengarkan kata dokter sudah enggak ada harapan kemudian kita enggak berharap kepada Allah, nah ini termasuk dosa besar. Putus harapan terhadap pertolongan Allah tabaraka wa taala enggak boleh jadi tetap kita berharap dan meminta pertolongan Allah subhanahu wa taala iya barangkali demikian wallahu alam mungkin cukup Pak ya ya ini saja yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته